Բարեկամներ Խոր Վիրապի խորրթի եւ Գրիգոր Լուսավորչի սրբության անդրադարձով տաղավարում հյուրընկալել ենք Խոր Վիրապի վանահայր Իսահակ Վարդապետ Պողոսյանին։ Հայ եկեղեցու առաջին հիմնադիրներն ըստ պատմական աղբյուրների եղել են Սուրբ Թադեոս քարոշչության տարիները 35-43 թվականներ եւ Սուրբ Բարդուղեմիոս 44-60 թվականներ առաքյալները, որոնք հատուկ կոչմամբ անվանվում են Հայաստանի առաջին լուսավորիչներ, ասել է թե հայ եկեղեցին ունի առաքելական ցակում։ Հայոց եկեղեցու առաջինից երրորդ դարերի պատմությունը քիչ է ուսումնասիրված։ Հաջախ Հայաստանում քրիստոնեության պետականորեն ընդունումը 301 թվական շփոթում են քրիստոնեության Հայաստան մուտք գործելու հետ, որը տեղի է ունեցել առաջին դարում։ Չորրորդ դարի սկզբին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը ձեռնադրվեց Հայաստանի եպիսկոպոս։ Դրան նախորդել էին մի շարք իրադարձություններ, որոնց արդյունքում Հայաստանում քրիստոնեությունն ընդունվել է որպես պետական կրոն եւ աղարշապատում կառուցվել է մայր եկեղեցի՝ հայոց կաթողիկոսանիստը։ Արաքսկետի ցախ կողմում Լուսարատ գյուղի մոտակայքում պատմական Արտաշատ քաղաքի բլուրներից մեկի վրա 642 թվականին Ներսես Գ կաթողիկոսը կանգնեցրել է մի մատուռ։ Դարեր անց 1662 թվականին ավերված շինության տեղում կառուցվել է թաղածած կմատուռ, իսկ 1703 թվականին ավարտին է հասցվել կենտրոնական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հիմնովին վերակառուցումը։ Աշխարի տարբեր երկրներից քրիստոնյաներ ու ոչ քրիստոնյաներ բարբերաբար այցելում են Հայաստան՝ տեսնելու, ծանոթանալու, շրջելու այն վայրերում, որտեղ քրիստոնեական քարոշչությունն ամենավաղն է գտել իր տարածումն ու զարգացումը։ Այդ ճանապարհը շատերի համար սկսվում կամ ավարտվում է խոր վիրապով, որտեղ 13-ից 14 տարի ճկնել է Գրիգոր Լուսավորիչը եւ իր ելքով դարձի բերել Տրթադ 3 թագավորին ու հայ ժողովրդին։ Բարեկամներ Խոր Վիրապի խորրթի եւ Գրիգոր Լուսավորչի սրբության անդրադարձով տաղավարում հյուրընկալել ենք Խոր Վիրապի վանահայր Իսահակ Վարդապետ Պողոսյանին։ Yeah. Անշուշտ խորհրդապի խորհուրդը շատ լայն է, շատ խորն է, շատ ընդգրկուն, ծավալուն է։ Եթե անդրադառնալու լինենք ամբողջական իմաստով, ինչպես փոխանցում է մեզ Սագաթ Հանգեղոս պատմիչը, մեր ազգի ընդհանրական իմաստով, պետական պաշտոնական իմաստով քրիստոնեության ընդունումը պատմիչը վերնագրում է դարձ, այսինքն մեր իրականության մեջ լուսավորչի խորվիրապից ելքով պատահական չի, որ լուսավորիչը մեզանում հայտնի է որպես երկրորդ լուսավորիչ։ Հայաստան աշխարհի երկրորդ լուսավորիչ, որովհետև քաջահայտ է, որ առաջին լուսավորիչները եղել են Թադեոս Բարթողոմեոս Արաքյալները համաձայն մեր տիրոջ խոստմանը։ Այսինքն 301 թվականին քրիստոնեության մուտքը մեզանում բնութագրվում է որպես վերադարձ, դարձ քրիստոնեությանը։ Այսինքն քրիստոնեությունը մեր մեջ ներթափանցել է տակավին առաջին դարերում, հայտնի են Արտազի, Գողտնի եպիսկոպոսական աթոռները։ Մենք ունեցել ենք եպիսկոպոսական աթոռներ, բնականաբար եկեղեցիներ, ձևավորված համայնք եւ ինչ-ինչ պատճառներով նաեւ նահանջ են կարձանագրել կարող ենք եզրահանգել, որ հագամարտություն է եղել քրիստոնեության եւ հեթանոսության բազմաստվածության միջև Նաև դրամաբանորեն հասկանալի ընկալելի է, որ ժողովուրդը տևական ժամանակ հեթանոս լինելով դժվարությամբ է հրաժարվել իր սովորություններից, սովորույթներից, նաև անդրադառնալով եբրայեցի ազգի պատմությանը, հрьяաների պատմությանը տեսնում ենք, թե ինչպիսի զողողությունների գնով հрьяաները կարողացան հասնել մի աստվածության գիտությանը, ինչպիսի դժվարությունների գնով Մովսեսին հաջողվեց հрьяաներին, Մովսեսին եւ այլ մարգարեներին հաջողվեց միաստվածության գաղափարը հասցնել, դարձնել որպես կենթանի ապրում։ Եվ պատահական չէ եւ զարմանալի չէ, եթե մեր ժողովուրդը եւս այսպիսի ճանապարհ է անցել։ Եվ գիտենք, որ 301-ին արձանագրվեց մեզանում դարձը քրիստոնեության։ Եթե մեկ բառով անդրադառնանք խորվիրապը, կարող ենք ասել, որ մեր հոգևոր ծննդավայրն է, այսպիսի բնորոշում կարող ենք տալ պատմական տարբեր ժամանակահատվածներում, ելնելով մեր ժողովրդի անցած ճանապարհին, խորվիրապի, հայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին, Վարագավանքին եւ շատ ու շատ սրբատեղիների, որովհետեւ գիտենք, որ Մեր ժողովուրդը բազմաճյուղ իմաստով, իմաստներով բավական դժվարին ճանապարհ է անցել բավական դժվարին ճանապարհ է անցնում եւ նաեւ գիտակցում ենք, որ տակավին բավական դժվարին ճանապարհ ունենք անցնելու, անցնելիք։ Վերադառնալով խորհրդի խորհրդին, այս խորհուրդը կրկնակի բազմապատիկ իմաստով ամբողջանում է ելնելով նրանից որ այստեղ ճկնել է մեր առաջին կաթողիկոսը մեր առաջին պատրիարքը Գրիգոր Լուսավորիչը ով քաջահայտ սուրբ է նաև ուղափար եւ կաթոլիկ եկեղեցիներում եւ ունի հիշատակության օր։ Մենք գիտենք, որ լուսավորչի անհատական, անձնական ապրումը դարձավ ընդհանրական եւ տարածվեց մեր ամբողջ ազգի վրա բոլոր մակարդակներով։ Մենք գիտենք, որ լուսավորչի ելքով պայմանավորված մեր ժողովուրդը եւս մեկ անգամ ոչ ավելորդ անգամ անդրադարձի առիթ ունեցավ, ինքնահայում ունեցավ անդրադառնալու իր անցած ճանապարհին, իր ներկային, իր գալիքին եւ առնչվելով աստիճանաբար հետզհետե անընդմեջ առնչվելով քրիստոնեական կյանքի ճշմարտություններին, իրեն մեջ սկսեց բացահայտել այլ որակներ, կարևոր որակներ, որբիսիկ վստահենք, որ օգնեցին մեզ հետագա դարերում մեր մակարոնների ընթացքին Եվ քրիստոնեությունը շատ հարազատորեն յուրացվեց մեր ազգի կողմից այն աստիճան, որ ինչպես պատմությունն է հավաստում փոխանցում, նաև մեզանից անցավ ուրիշ ազգերի։ Հովհանես Սավետարանիչն ասում է. «Եվ Աստված այնպես սիրեց աշխարը, որ իր միածին որդուն տվեց, որ ամեն նրան հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա»։ Աստված այնքան սիրեց մարդուն, որ իր որդուն զոհաբերեց, որ เป զի մարդը փրկվի տարապանքներից, չարչարանքներից, անարթարությունից, մահից ու դժողքից։ Տիրոջ փրկությանը մարդը միայն հավատքով կարող է արժանանալ։ Դա Աստծո մենաշնորհն է, որից մարդը կարող է ամենամեծ շահն ունենալ։ Մեղավոր մարդու մեղքը փրկագնվեց տիրոջարյամ, խաչի վրա տերը չչարացավ, չդժգոհեց, նա գիտեր, իր արյամբ մարդուն է ազատագրում։ Խոր վիրապում բանդարկության ու ճգնության տարիներին Գրիգոր Լուսավորիչը տիրոջ օրինակն ուներ։ Բանտից ազատվելուց հետո Լուսավորիչն իրեն բանտարկողին, իրեն անլուր ու անմարդկային տարապանքների ենթարկողին, խոզակերպ դարձած դրթատ թագավորին չատեց, այլ բուժեց նրան ու մկրտեց, եւ միասին լծվեցին քրիստոնեության քարոշչությանը։ Խաչի ճանապարհը յուրաքանչյուրը յուրովի է անցնում, եւ Տերը, եւ Լուսավորիչը, եւ Տրթաթագավորը խաչի իրենց ճանապարհն ունեցան, որ օրինակ ու նախադեպ դարձավ յուրաքանչյուր մարդու համար։ Մտածել, թե մարդն այլևս հանգիստ կարող է լինել, ինքն այլևս ազատագրված է մեղքերից, անշուշտ թյուրիմացություն է եւ ամենքն իր ճանապարհն ինքը պիտի հարթի։ Փառք Աստծո, որ մեր իրականության մեջ մեր մեծ ընտանիքից ներս, որովհետև ազգը եւս ընտանիք է, մեր մեծ ընտանիքից ներս ոչ թե մեկը երկուս, այլ շատ են անհատականությունները, որովհետեւ իրենց վրա կրել են մեր ինքնության դրոշմը, որովհետեւ հանձնարու են եղել բազմաթիվ, բազմապիսի, բազմաճյուղ առաքելության։ Ուղիղ իմաստով անշուշտ իրավունք չունենք մտածելու, որ ինչ որ մեկը հանձն է առել մեր մեղքերը եւ մենք այլևս որովհետև ուղղափառ մտածողությունը, աստվածաբանությունը, վարդապետությունը մեզ այդ ամենը չի, որ փոխանցում է։ Լուսավորչի պարագային գիտենք, որ լուսավորիչը բազմաթիվ կտանքների, տանջանքների է ընթարկվել, եւ եթե մասնավորեցնենք, եթե չեմ սխալվում, թվով 13, բայց լուսավորիչը ստանձնել է իր բաժին առաքելությունը օրինակելով որպեսի մեզանում յուրաքանչյուր ոք իրեն բաժինը ստանձնի եւ նաեւ քրիստոնեական մտածողության արդյունք է եւ արգասիք է այն հանգամանքը որ յուրաքանչյուր անհատ յուրաքանչյուր անձ սուրբ պարկ եւ պարտավորություն ունի ստանձնելու պատասխանատվության իր բաժինը այն միջավայրում այն հանրության կամ այն հասարակության մեջ որտեղ որ ինքը կենցաղավարում է Հետևապես լուսավորիչը ոչ թե ստանձնել է մեր բաժին առաքելությունը, այլ ստանձնել է ավելիով իր բաժին առաքելությունը, օրինակելով մեզ, հարև նման մեր հավատքի զորագլխին, օրինակ տալով մեզ, որ เป զի մեզնից յուրաքանչյուր ոք կարող լինի եւ հանձնարու լինի ստանձնելու իր առաքելությունը, իր նպաստը բերելու մեր ազգային, եկեղեցական, պետական, բոլոր բնակավարներում, ով որտեղ որ կենցաղավարում է, այդ բնակավարները մտածողների մեջ իր նպաստը բերելու։ Մենք դեռևս հին փիլիսոփաներից, հին մտածողներից գիտենք, որ եւ մարդը եւ աշխարհը հոսում եւ փոփոխվում է։ Հետևապես միշտ անհրաժեշտություն կա, որպեսզի մարդ ինքը իրեն հոգ տանի։ Եվ եթե ուղիղ իմաստով մտածենք, որ ինչ որ մեկը մեր մասին արդեն հոգ տարել է, լինի մեր հավատքի զորագլուխը, լինի մեր առաջին հայրապետը, կնշանակի, որ մենք ուղիղ իմաստով ընկնում ենք աղանդավորության մեջ, ուղիղ իմաստով սխալ ճանապարհ ենք բռնում։ Հետևապես մենք էլ քանի ապրում ենք, բարդք ունենք եւ զորանալու, եւ զորացնելու մեր հավատակիցներին, դավանագիցներին, ազգակիցներին մեր մեծ ընտանիքի անդամներին եւ չդադարեցնելու ճշմարտության, արդարության, ազատության, ինքնության, աստվածսիրության, մարդասիրության մեր փնդրտուկը։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունիսի 11-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Խոր Վիրապ վանքի վանահայր Իսահակ Վարդապետ Պողոսյանը, հեղինակ եւ արող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Աստված ձեզ հետ։ Կհանդիպենք